واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاد حتى اتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله ومن سار على نهجه واكتفى اثره الى يوم الدين وكبره تكبيرا Përveç Allahut xhelle shanu hu, Atij i takon i gjithë pushteti dhe i gjithë adhurimi, njëkohësisht dëshmojmë dhe deklarojmë bindshëm se Muhamedi alejhi selatu ue selam është Rob dhe i Dërguar i Allahut, Allahu e dërgoi mëshirë dhe paqe për të gjithë njerëzit. Vëllezër të ndershëm, do të ndalem. Vrapurin, rropaten. Ajo është ma e mirë. Me mirësitë e Zotit edhe rahmetin e tij, le të gëzohen besimtarët. Ajo është ma e mirë për ta. Mëshira e Allahut çdo ditë është te njerëzit. Allahu e ka zbritur te njerëzit një mëshirë. Me atë e mëshiron njerëzit, me atë e mëshiron musliman, jo musliman, kafshët. Mëshira e Zotit përfshin gjithçka. Mirëpo këta, njerëzit shumë pak e dinë. Një dit, në një qytet, një kohë, Kur njerëzit bujqit u zgjun n'mëngjes për me shku me punu në arat e tyre, ndodhi një gjë e papritur. Atë ditë, në atë qytet, në atë vend, në atë kohë, nuk lindi dielli. U zgjuan edhe punëtorët e administratës me shku në vendin e punës tyre. Mirëpo, Ua pamundësoi me shku lindja e diellit. Nuk lindi dielli, vazhdoi errësira. U çuditën punëtorët, u çuditën bujqit. Ashtu edhe nxënësit u ngritën, u përgatitën me shku në mëngjes herët në shkollë. Mirëpo ata nuk shkunë pasi që nuk lindi dielli, vazhdoi errësira. Errësira vazhdoi derisa erdh koha e mbrëmjes. Koha në të cilën ishte parapa që me perëndu dielli, mirëpo errësira kishte vazhdu nga mëngjesi. Çudia më e madhe ndodhi kur nuk lindi as hona. U kthyen n'shtëpiat e tyre, e ranë prapë n'gjumë. Mirëpo çka ndodhi? Befasia më e madhe, të nesërmen në mëngjes lindi dielli. U gëzuan të gjithë. Bujqit u kthyen në vendin, në arat e tyre vazhduan punën. Punëtorë të administratës me gëzim shumë të madh në kohë të caktume shkun në vendin e tyre të punës. Nxënësit u gëzun që prapë do të kenë mundësi me vazhdu mësimin e tyre në shkollat e tyre të dashura. Edhe buzëqeshja, hareja në fytyrën e secilëte, e secilit ishte prezent. Ata u gëzun, e përshëndetën njëri-tjetrin, i uronin njëri-tjetrit, prej asoj frige që i kaploi ata, edhe i urun njëri-tjetrit se dielli prap po lin. Edhe çdo herë secilin prej tyne e kini pa që i ka ngri durt lart edhe ka falënderu Zotin xheleshan hu për rikthimin e dritës diellit. Një njeri i mençur kur e pa këtë ndodhi. me mëshirën e Zotit, me rahmetin e Tij, me të mirat që Zoti xheleshanuhu na ka dhënë, është më e mira për besimtarët, më e mira për njerëzit që logjikojnë ndonjë dit, më e mira për ata që i dinë mirësitë e Allahut dhe mëshirën e Zotit ndaj tyre, e lus Allahun xheleshanuhu që madhërinë dhe të mirat e Tij që na jep për çdo ditë. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون